Книжевност у етеру. Доброго дня, шановні слухачі Радіо Срім. На хвилях нашого радіо програма Література у етеру. А гість сьогоднішньої нашої програми Давор Лагудза, е, студент, який живе у Петрівцях, а вчиться у Львівському університеті імені Франка. Не дивлячися на те, що Давор народився в Хорватії, він чудово володіє українською мовою. І не тільки володіє мовою, а почав писати і вірші на цій мові. Отже, Даворе, е, давайте почнемо з витоків. Де ви народилися, хто ваші батьки, хто привив вам любов до української мови? Добрий день. Е, я народився у Боснії у місті Банялука. 91-му році. Е, в мене тато українського походження, мама русинка. Е, ну і завжди вдома ну, плекали ту любов до культури української, до українських звичаїв, до української мови, літератури, звичайно. Угу. А дідусь, значить, то покоління перед батьками так само знаю, що ви у дідуся жили деякий час. Чи він говорив українською? Так, так, говорив, звичайно. То по татовій так, війні? так, так. Е, ви вивчали українську мову у школі у Петрівцях як вибірковий предмет. Хто був вашим вчителем і які маєте спогади про шкільні роки? Е, Так, я вивчав, коли ми приїхали е, сюди у Петрівці 97-му році. У 98-му році, після мирної реінтеграції, вже продовжили знову е, викладати українську як е, рідну мову, як вибірковий предмет. Наша вчителька була Тетяна Ласик-Жагар, і вона е, нам. Е, дала ту любов до літератури найбільше, а потім вже до звичаїв культури української, до мови. Ну і найбільше запам'яталися оці літературні вечори, що ми робили там у школі. І завдяки е, її ми, ну не ми, а я е, цей поїхав до Львова і вивчаю українську мову літературу. А хто вас записав у школу? Адже у сім років дитина ще не може визначитися, чи вона чи то їй подобається, чи не подобається. А ви з першого по восьмий клас вивчали мову додатково. Так, ну мама вирішила, що незважаючи на те, що вона русинка, хоч там і русинську мову викладали, то мама вирішила, що все-таки треба вивчати українську мову, оскільки ми, оскільки я по лінії батька ну, українець. Е, один період свого життя ви жили у Боснії, у Перняворі, якщо я не Ні, в Банялуці. У Банялуці. Е, ви там працювали чи вчилися? А знаю, що були активні там у культурно-просвітньому товаристві. Е, мабуть, там і пройшла практика володіння українською мовою. Розкажіть нам про цей період у вашому житті. Так, я після навчання. Після середньої школи поїхав там, нібито хотів поступити в університет, але <laughs> так склалося життя, що не поступив і працював там два роки. Ну і весь цей час я працював, як ви кажете, у їхньому українському товаристві. Там е, викладав танці, писав різні. Е, сценарії до літературних і культурних тих вечорів, концертів. Ну і звичайно практикував мову, оскільки е, мені попадалося завжди перекладати щось на там вже сербську мову і на українську назад. Типу і так. А що там вам найбільше запам'ятало? Що вам подобалося? Чи е, працювати з дітьми над сценарієм, чи вести і фолклор, значить танцювальну групу? Ви так само ну так. Е, мали? Мені е, взагалі подобається <laughs> працювати з діточками. І ну, більше мені подобалося ну, з танцями працювати, але діти то діти, з ними завжди цікаво працювати. Е, зараз ви вчитеся в університеті імені Франка у Львові. Як ви відлучили про навчання у іншій державі? По-перше, е, чи важко вам було поступити, і чи важко зараз вчитися? Тому що е, Львівський університет Франка рахується одним із найкращих вузів в Україні. Так, ну я хотів перш е, поступити в Академію культури і мистецтв в Києві на народно-сценічну хореографію, але не вдалося. <laughs> Через той е, конкурс, на який я подавав документи для стипендії для українців, е, закордонних українців. І бо перший раз я подав запізно документи, в другий рік його того конкурсу не було. І вже в третій раз, коли казали в посольстві, що типу є така можливість. Я вирішив все ж таки до Львова. І не хотів вже типу розчаруватися ще раз в Київ <laughs> і вибрав мову літературу і не жалкую, тому що м думаю, що без мови нема <laughs> життя, нема народу. Е, чи важко вам вчитися? Ну, спочатку було трошки важко, тому що. Е те, що в е, Україні в час в школі, то ми в школі не вчили. Було дуже так е, е, прикро, коли казали, а ми про це не будемо говорити, бо це ви вивчали в школі. <laughs> То мені доводилося вдома індивідуально собі вчити, то вивчати, що вони вивчали в школі. А є там ще студенти іноземці, такі як ви? Чи ви один на факультеті? Е, Є в нас в університеті є до 300 Е, іноземних студентів. На нашому філологічному є. Ну, не дуже багато. Наприклад, в мене на курсі. є один. Угу, один. Та, але навіть на на філологічному то найбільше приїжджають там е, з е, Східної Азії, там Китай, Японія. Вони вивчають свої східні мови. У нас на кафедрі сходознавства. І там не знаю, один один рік по Ерасмусу приїжджав до нас один е, хлопець з Польщі, вивчав українську мову. І так що. Е, скільки ви вчитеся вже п'ятий рік? Так, я вже закінчив п'ятий рік, тобто або е, перший рік е, магістратури, ще один рік лишився. І плани? Ну, плани я би хотів лишатися там, але оскільки така економічна ситуація там в Україні, то поки е, в планах повернутися сюди, а потім побачимо. Да, І вивчати з діточками тут мову. українську. Так, звичайно. Так? Отже, підійшли ми і до теми е, вашого віршування. Коли ви почали писати, що вас спонукало е, до того, і кому був присвячений е, ваш перший вірш? Ну я почав писати е, вірші ще в, проживаючи в Боснії. Е, це було такі ліричні вірші на тему любові, страждання, ну і різні. Ну зараз сьогодні, ну може вже рік як не пишу вірші, почав писати роман, але він так повільно рухається. Тобто ви вже працюєте над прозою, так, не тільки поезія. Так. Будь ласка, прочитайте нам вірша свого. Так, оце один з перших віршів, називається Жовтневий вечір. То я як був в Боснії, то трошки. От так він звучить. Холодна вулиця і пуста, старого товариства більш нема. І лавка залишилася сама, вона сама так, як і я. Цей вечір фальшива ілюзія. Де товариство, де музика? Один на вулиці стою, минуле знов перед очима. Тугу підсилює мою жовтневий вечір за плечима. Е, чи показували ви свої роботи е, яким письменникам чи друзям, е, які розуміються у поезії? Яка їх думка? Так, я десь рік назад чи два. В нас у Львові є такий славіст, балканіст. Він перекладає з української на хорватську і на сербську і навпаки. Такий Іван Лучук, він доктор філологічних наук. І він читав їх, і він казав, що ну, там писав мені щось, і написав, що це. Е, можна вважати великим внизком у розвиток молодої української та хорватської літератури, оскільки я пиш, писав і хорватською. Е, який вірш для вас найдорожчий? Чому і чи зможете нам його прочитати? Ой, це дуже така таке питання, що ніби коли діт, маму запит, запитують, яке, яка дитина найкраща, найбільше любить дитину. Не знаю, вони мені всі однакові то кожна різна ситуація спонукає щось написати. І переважно вони пишуться не так просто. Мене колись просили, напиши щось. <laughs> Я просто так сісти не можу. Я переважно пишу е, вночі, або як не сплю, або якщо щось приснилося, то я цей. Е, Напишу і завжди біля ліжка стоїть е, аркуш і ручка, на всяк випадок. Добре, підтримую вашу пропозицію. Три вірші ваші. Ой, будь ласка. Добре, я вам зараз один прочитаю. Так. А це вірш тобі, мій життєвий супутнику. Ти завжди тут, завжди поряд. Ти та, з якою розмовляю тоді, коли нікого немає поруч. Ти для мене єдина тому, що мені ще ніколи не зрадила яка не покинула мене як собаку на вулиці. Останнім часом, признаюся, дуже приємно з тобою дружити. Так, ти друг, друг, який вдень зникає. Ти така чорнява, чорна, ніде в тобі немає навіть частинки освітленого світла. А чому? Відповідь проста. Тому що ти, подруга моя, ніч холодна і пуста. Е, ще один, він називається Невидиме кохання. Якась невидима сила тягне мене до тебе невидимої. Чи це можна коханням назвати? Чи це тільки бажання мої? На питання ці я не маю відповіді. Відповідь прихована в тобі. Чи на Кульпарківську їхати мені, чи зрештою покажешся ти? Ночами спати я не можу, а днями містом блукаю. Осінню весни мого життя по вулицях Львова тебе шукаю. Чи знайду тебе колись? Контра спем сперу, що знайду. Тільки прийди, мені покажись і видимою стань назавжди. І ще один вірш, який, е, коли бачу щось, якісь новини такі погані, він завжди е, пригадується. Інколи хочеться бути сліпим з великою тьмою в очах, щоб не бачити цей тупий світ і жити днями у ночах, щоб днями в ночах жити і не бачити людей навколо себе, щоб навколишньою красою милувався, поки всередині все ревма реве. Отже, це для мене і несподіванка, що ви е, почали працювати і над прозою, так? Так. Е, чому ви вибрали і цей стиль? От і е, прочитайте нам, будь ласка, свої роботи. Ну, як. Вже вчитель української мови та літератури. Ну е, вважаю, що кожен письменник великий, ну себе таким не вважаю поки що. <laughs> Е, почав з поезії, продовжую далі писати прозу. Чи то я не знаю, чи мені вже стало не цікаво писати просто вірші. А, але вирішив от е, сісти і помаленьку пишу цей, е, цю прозу і в майбутньому. Планую, е, щоб вийшов якийсь роман під назвою Секрети Ромка Маціцького. Mm-hmm. То ваше як. Е, так, я використовую псевдонім, е, псевдонім. Ромко Мацицький. Mm-hmm. Добре. Вже можу пару тих уривків прочитати. <clears throat> Якось все це заплутано в цьому житті. Іноді думаєш, що ти закоханий до нестями, а раптом виявляється, що це твоє альтер-его придумало собі погратися з тобою. Іноді думаєш, що для тебе на цьому світі немає місця, а раптом виявляється, що тому самому твоєму альтер-егу було знову нудно в житті. Але іноді буває і таке, що не хочеш більше жити на цьому світі. І коли альтер-его це починає розуміти, воно дає тобі сили продовжити далі жити і насолоджуватися життям але це не тому, що воно тебе жаліє, а тому, що воно хоче ще трохи в майбутньому з тобою погратися. І ще один. От. Цього мого ромка були різні ситуації в житті. От. Навіщо когось там кохати, дбати про чиїсь відчуття, вдень і ніч не спати, бо не бачили там когось, від кого щось духовне вам потрібне, присвячувати комусь вірші, поеми, романи? Навіщо? Потрібно просто накласти купу роботи і завдань на свої плечі і максимально працювати, а мінімально відпочивати та думати про сенс життя і майбутнє. Майбутнього нема і не буде. Це все ілюзії. Хто це придумав? напевно, ті, хто не мав чим зайнятися. Найкраще бути людиною без емоцій. Це така частина, де е, той Ромко став людиною без емоцій. Значить, в майбутньому ви ці всі уривки хочете об'єднати да. в якусь е, окрему збірку, да. так? Да. Окрему збірку. Який із українських письменників вам е, ближчі, якого поезію, твори якого ви любите читати, перечитувати ем, для вас? Ну, сучасну літературу я люблю читати прозу, поезію не дуже. А від поезії я завжди звертаюся до Лесі Українки, маю у себе вдома е, її всі твори в одному томі. І там вже все є позначено, ну, що чи... деякий день чи що таке. Угу. І читаєте часто, берете у руки е, збірник її творів. Так. Можете нам зачитати найулюбленіший? Можу вірш? я прочитати. Віч називається е, Надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз в Україну, поглянуть іще раз на рідну країну поглянусь іще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все їдно. Поглянуть іще раз на степ могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Олеся Українка колись так хотіла повернутися в Україну. А ви, мабуть, щось таке напишете, да хочете повернутися в Хорватію з України, чи так? Ну, знаєте, з'явилася дуже велика любов до Львова, бо Львів таке місто, яке зачаровує людей. Ну, я думаю, що завдяки цьому віршу я в майбутньому повернуся до Львова. Mm в Україну все-таки. Да. І добре, тоді плани на майбутнє ваші, чи продовжите ви писати, що плануєте після того, як завершите факультет у Львові? І чи планували ви взагалі е, видати е, збірку своїх віршів, чи вже прозу, до кого ви би звернулися за допомогою? Тому що сама людина то не може зробити? Так, ну плани на майбутнє такі, що. Е, зараз, як закінчу наступного року ту магістратуру, е, зроблю невеличку паузу. <laughs> Я хочу в докторантуру, в аспірантуру. Е, але це залишу собі на трошки пізніше. Так, любив би щось видати, надрукуватись десь. <laughs> Ну, якщо, але поки що не маю такого бажання, тому що хочу, аби там було більше матеріалу бо так не дуже його маю. <clears throat> Ну, звернутися, я би звернувся до нашої е, української громади організації. І там є свої люди, є е, фахівці по літературі, звичайно. Так що е, думаю, що колись в майбутньому хоч е, мій Ромко не вірить в майбутнє, але я вірю, що колись в майбутньому щось буде з того. Отже, перше ваше завдання то закінчити факультет, так? так? Обрати ви фактично обрали професію, значить тільки щоб вже вона була підтверджена дипломом. Так. так. Добре, дякуємо. Вам Давле. теж дякую. Шановні слухачі, наша програма приближується до кінця. З вами сьогодні була Тетяна Кочнєва Рамач і наш співрозмовник, приємний юнак, всесторонньо розвинутий з планами на майбутнє Давор Іванович Лагудса. Шановні слухачі Радіо Срєм, це була програма Кніжевност у Етеру. Дякуємо нашому співрозмовнику, а це був Давор Лагудза із Петрівців. Щиро дякуємо і вам на увазі. Програму підготувала і вела Тетяна Кочнєва, технічне оформлення Роберта Павелича. Хай щастить, приємного вам дня! Емісія є sufinancirana sredstvima фонда за потицяння pluralizma і raznovrsnosti elektroničkih медіа.